Roger Borges Podcast. Saluton, kai bonvenon ni nia podcast Podcast. Hodiaŭ ni vojaĝos al Hispanio. Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu Hispaniō estās, sen dube, uno e la plei moiosai lokoi de la mondo. Gi estās la lāndō de Don Quixoto, de Flamenco, de Picasso, de Gaspaccio, cae multe plī. Tie, la homoi revis prī exterordināra architektūrō, cae realīgis siiain revui. La inflū de Hispaniō, en la artō de la 29a iarcentō, estās necalculēbla, cae, ciumi mensīs prī mōdō, Kino kaj gastronomio em Hispanio onde vivas la vivon com grande pasio. Barcelona estas nun uno el la plej dinamika urbo en la tuta mondo. La konstruaĵo ĉefe la elstara laboro de la genia arkitekto Gaudí friponos vin. La arto interalie la pentraĵa kolekto de Miró restos por ĉiam en via memoro. Kaj la katalonanoj. que me falta salías de la manga, tus ojitos rojos, me falta, me falta, me falta el aliento. Con ilia festema espíritu, tú y enamillos vin. Mía de la manga, tus ojitos rojos, me faltan, madrugada de hielo. Saludos al Chiwi, mi estas Farri, tiu kiu ludas violonon en kaiti el plu, hay tiel blu estas Cataluna bando kiu ludas mezepokan muzikon kaj tradician muzikon kaj fakte kion ajn. Ĝi funkcias de la jaro 1986 kiam que kaj Pep komencis kanti en kongresoj kaj de tiam aliĝis Jomo, poste aliĝis Carlas kaj pli malpli ili ludis kaj kantis en koncertoj kaj en canto en al Esperanto Gis amb ocasis la Universal en kongreson en Montpellier, mi ne memoras la llaron. tiam hi petis ja concert en que la banda reformigis, tiam veniris mi, eniris la violonĉelisto, reformigis la i que ni comencis faris ion en. La concerta en Montpelliero estis tiom successa que ni decidis survendigi la nova diskon, tiu soile de la Clara Temp, kaj ara ja ni l'anxis la disc on platges al mi kiu certe platges al vi que ja ni, ni comences priparoli la en disc on i a lasta Concerto estis en, en tiu poca platja en Barcelona, Barcelono mitja Plaça del Rei

disco, videblas multaj, videblas mm, canto y de la poco mezepoko, un simple de fix adapti, ĉar ni ne ludas poco se de news si es que el omni ludis ilin en la poco que hay venas de la skriba que el que hay venas de la parola músico y que kiuj venas de que kiuj pasos de y al filo hay que hay tiel tracuras la tempon Καϊφακτένιτσι είναι adaptas ilin. Follen ni vidas de de de de, de, de canto libro eh, y occitana o cataluna y vidas bela in petsoin kai tiam ni decidas adapti eh, ilin. Kai por tiu venonta disco mi credas que ens creo que greca i mi aldonos ens greca in cantoin que ni trofis que ni consideres ilin sufiĉe belaj. Eh. Ni venas kun cantante Ave Maria, ni culvenas venas cantante, Ave Maria. Do, la celo de la grupo estis y la cataluna tradición en la mondo per Esperanto. Kai ju pli oni profundigas en la tradición, ni alvenas al mes poco. Se plimuto de via músico sonas poca que kaj estas de la y y o de la de coca que el trofrué. že nestas iom da d'aligo, ĉu ne? la tradició venas pli pli de tiam. En la mezepoko ni canto en de que kiuj parolas ne nur pri amo, sed ankaŭ pri sexo que pri que kaj male vi trovas la tutan la tutan moral moral de la de la convenza catoliquismo. Facte, se ni se ni prilaboras malnovajn muzikajn skribaĵojn, en ni diru que La nuna politica situatio n'est, est tiu politica situatio de la Masepoco, txun, eh? Tiam Hispaniu ne existis, cae Catalunio formis parto de federatio de tri aquí cae la Cefurgo estis Barcelono. Tis unifas que por la cultura creado, en mia lingua e in nia cultura estis bonega un momento, txun, eh? Cae de tiam ni pobhas trobi multa i multa invercoin. Poste, post la alitio al Hispaniu, la cultura creado tú te ligas que creas en la castilla que por tío de tiam ni ne trovas ni ne trovas ni ni escribitan pero tio, tío in texto en ni prenas de malnova escribajoi venas de, de mal malnova i tempoi eh. male la hora i tradición la tradición que venas de la parola tradición mi, mi diri ni trovas de, de la, de la de o de la de Coca y n'hi ha que ho specialitzis pri sefarda muziko, la sefarda Cultura venas de Judo i kiuj loĝis en Espanyol que hi estis i de la i reĝoj la jaron 1492, ĵus kiam al cobris americon. En tiu momento oni forpelis la hi kaj li tut simple migris al Nordafriko, al Bosnio, al Turquio, mi que ets al Belguio, Kai Tirium mi parolis tute iberan lingvon, kiu estas fakte casa, base de la Castilla de la poca Castilla con elementos de la Portugala kaj de la Cataluna, vi trovas ke ili creéis apartan kulturon, disigita tra la mundo ĉu De, de, hispanos de, de, de origino hispana kaj disigita la mundo Do mi en la Castilla en Sarajevo, au en, en Salónica en Grekilando. Exemple, en un unua disco, este estiu canto Malfermo Belulino, uh, qui és original o esta el nova en la sefarda lingvo facte, qui venes el grequí, el salonico, que en la rua disco, estas sefarda canto, qui venes el sarajevo. Cai en, cau en la nova disco, estes que el cai canto, i que en ese farda i set jut catalunai, qui curiose, eh, oni trovis ilin scribitai en la Catalunya lingvo set per hebrea i Eh? Salen la més de poco, la, lo gentaro, tu tenes cipovis legi que, cae scrivi, tamen judoi si povis legi kaj skribi ĉar por ilia religio la libro estis tre gravaj kaj En ĉiuj niaj diskoj ni decidis tian fin la diskon per canto de la hispana milito, char ni konsideras ke tio kio okazis en tiu milito krom esti neforgesenda afero proquis, provokis tute cantan tradición. En, en la nueva disco ni nunca en, en el frente de Gandesa, en la fronte de Gandesa, que en la nueva disco anda jadeo, que este canto y popo, que un popolichis de un laminito. Anda Estis juregistaro en Hispanio, ĝis la jaro trideknaŭ, pli malpli. Kelkaj militistoj sin ribelis kontraŭ la registaro kaj venkis la militon kaj ni havis kvardekjaran faŝisman periodo. Dankegon fari, sed ni ancora restos en Barcelono, ĉar ĉi tie ekzistas tre bona loco por tranocti. Saps, penso que No va ser tan inútil, no, l'amor que et vaig donar. al ciui auscultantoi. Mi estas Carles Berga. Mi estas barcelonano, esperantisto de la jaro 1982. De tiu Yaro mi ciam primal pli activis en esperantio. Eh, uno el miei plei uh, eh, shatata iniziato, mi ancora daurigas, estas eh, eh la Barcelona en esperanto contacteion. Eh, estas eh, loco kie homo esperantisto kaj ne povas veni por informiti kaj eh, renkonti amikojn. in en barcelono mi jam farigis iu referenco por multaj homoi. multaj vojaĝanto jam konas nian sidejon eventuale ankaŭ o aranjoin. in oni instruas de tempo al tempo kaj informas pri historio de Esperanto o chistatigo de informoi. Tio estas la chefa kerno de de mia activado, to castigado kaj informado de Esperanto en eh, Barcelono. Despres. Acabará mans dun altra. Ka no ta com jo. Alia ideo ke mi havis Santa o kelka jaro post iom da cerbumado mi decidis ke fari rilate al eh, Esperanto kaj mia filo, ĉar mi havas filon ki uno estas sebiara, Mikel kai eh, anta lia naskijo mi eh, decidis ke mi eh, anka usos esperanton kun li tio resume signifas ke li estas denaska esperantisto do mi ciam parolis esperanton kai parolas kun li tamen pro influo de la medio ki do amase usas la katalunan Li preskaŭ ĉiam uzas la patrinan lingvon, kiu ankaŭ estas la kataluna, Eh, se uh, eh, Mikel tute SHATAS CHE mi parolu ALI en Esperanto. De tempo al tempo ŝi faras demandojn pri eh, kiel oni diras tion en Esperanto aŭ kio kio signifas CONCRETA eh, Esperanto vorto. La comunicado con LI estas SUFICE sufiĉe facila, se tamen imago ke por patro kiu DESIRAS transdoni Esperanto al filo tio ne tiam havas eh, facilecon do kelkfoje Eh, ciam mone hesitas char eh, esperanto fin fine esta fremda lingvo set eh, ankaŭ tio estas stimulo chune por kai por mia filo kai por mi la fero gisnon esta sufice sukcesa komu faras trova una scusa triagato in catalunio do lasta tempo oni povas consideris sin optimisma char e am occasas eh, sufficie multe arrangio kiel ene de esperantismo mem kiel uh, ni diru por uh, iom reclami al uh, neconanto de esperanto do ni parto prenas en diversa socia afero kiel el exemple la chef feston de catalunio la diada de Catalunya, a ah, che ciam eh, la decunuan de septembro. Doni diru che temas pri la nazia festo de Catalunio, ciu ne, qui el lando. Ciu iare estas tiu grandega festo, en ciu ciu uh, ehm, asocioi politicae cae sociai povas montri sin alla civitanaro. Do ni successis engagigi en tiu aranjo, eh, cune cun multe aliei homoi cae grupoi. iam uh, eh, estas eh, unu plia el tiu grupo qui festas uh, tiu iare tinc els meus problemes mal de caps parlant de tu Por clarigi jo mete pri kiu temas Beck Barcelona Esperanto kontaktejo mi devas diri ke temas pri libro vendejo en kiu mi havas brokanta in libro en do la ideo en la komenco antaŭ sep i estas crei Esperantan sekcion kie mi povas eh, disvendi libro en eh, de Esperanto kaj tio ankaŭ helpas kiel reklamo por aliaj aferoj Ĉiare Beck eh, planis organizi eh, ni diru chambron por mem la ideo estas disponigi al al homo ki deziras lerni esperanton eh, disponigi bibliotekon, kun komputilon aliron al interneto, informo in kaj necesan porque oni laŭ vole kaj laŭ propra tempo lernu la lingvon Bek Barcelona Esperanto Contactello, jam de de Sebiaro Iversiane estas membro de Pasporta Servo kiu en kiu tezdiras trovi più da informo i primi e trovi gin in la libro. Kai pere de pasporta servo mi fin fine al venas a la chef urbo de Hispanio, Madrido. Ye ni en la causa frenetica metropolo che ne i subite farige amicoi kai che nocta fiesta nenian finijas de Daurinde, mi mal trafis la plei sovagian feston, la inulara movado, movida madrileña, qui ocasis en la octeca iaroi en Madrido. Sed ni parolo con homo, qui estis tie, tiam. Saludon, mi estás Manuel Pancorbo, mi estás eh, esperantisto de Madrid, Hispanio, mi de que jarojn kaj lernis Esperanton use eh, post a mi forlasis rock bandon eh, Galadriel, que mi ludis gitaron la, la comuna caractero de mi grupo estás eh, la y de la septeca y eh, naciendo nomata movado sinfona rocco, chunek King Crimson, Emerson Lake and Palmer, Genesis, eh, kai kai tier plu. Mi memoras che ni concertis tridec foie in un en un uiaro que io sta suffice suffice multe concerto, cioè ne ni havis contacto in cun eh, music firmao musea kai per tiu firmao ni successis eh, lanci du discoin kai anche cun laboron en compila disco. watch my street. iomata movida explodis que han venis la de democracia al, al hispanio en tiu poco mi estis treyuna kai post kel kai yaro mi mi lernis apreci la tiu movida char vidu la la generazio kiu vivis ti un ti un aferon estas la reganta generazio chune estas mia isamayulo kiu regas la landon que, que la posteno en, en, en más comuniquilo y cotopo, estas homo que vivis, tion kiel seguridad, yo yo. Mi en, en Madrid en tiu poco, mi logis en Kvartalo, es voyo al centro de la urbo iras tra fama discoteco nomata Rocola. En tío Rocola estis vaquita la, la movida. mia quartalo eh, vivis multa e <laughs> multa e ti ama e famulo e cune exemple tiu Macnamara e dispri audis pri Almodovar kai Macnamara Almodovar kai Macnamara estis estis paro ambo ambo estis gejoi kai mi mi sia tiu momento est, i ambo estis coramico ja ne do compreneble gejetso estis uno el la revolucio de tiu movida, char eh, en tiu poco en, en Madrido en Hispanio estis tolerata, se tiu nulo director do Ni estas gejo kaj do vi devas elteni mincha vi <laughs> komprenas que ne? tiu amigo de Almodóvar, logis en mia quartalo ca este strangulo por la homo que que lin en de de drong de distanza tune estas homo con con un estranga jaro y con sinteno con con cheno y en la en la en la pollo con smirajo eh, en la en la en la en la visajo cae en en la lipo y estas estranguea <laughs> homo tu homo tu punco este es la la la pinto tune sed fin fine la la hispana movida ne estis tute punka estis ankaŭ canzonistoj estis la granda eksplodo de pop muziko eble vi aŭdis pri pop los, los secretos kai alia i bando i qui ludis tre popezze y me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niñas maona, pero ninguna sola. Lujos de colores los pasaré bien. Yo me preguntaba, ¿quién me puede presentar? o Movado de chefe en Madrid en tiu epoko la urbestro de Madrido per malrekta mono oni dungis eh, multa en rockbando en por municipa y por festo totopo eh, kai anka ili eh, publike a do li li diras tiu junulo estas nia stontezo kai mi deklaras ke mi apogas ilin kai mi apogas pokas li anagaton kai tiu estis iomete omete brua fero chartur urbestro estis preskaus es de kjaraja li li estas socialisto Sede, eh, do estante tiom aĝa li eh, oni povas pensi ke li devas esti conservativa, ĉu ne sed tute ne tiu tiu homo tute libere apogis tiun vadon, kaj fakte la dekstruloj diris do vidu se tiu junuloj estas iomete bruaj kaj iomete deziras eh, renversi la ordon sed ne la urvestro diris ne mi apogas kaj fakte tiu urbestro iĝis simbolo de la sanĝo por eh, mesuri la ronda i ciferoi un povas calculi che gi dauris de che aro inchune tra jaro sep de nau ok dec gis la jaro nau dec en la nau dec i iam iam stabiligis la disco industrio en hispanio che iam la feron prenis la multinazia e firmao i caido gli eh, i gistuti alia e dumo de che i estis eh, tiu fluo de y de bando y de, de, de refresillo En su pintura hay más balas que en todo un arsenal, en su revólver más muescas que en la barra del bar, es el más sucio y rápido en disparar. Mi povas menci, que mitre multe emas eh, traduki cantoin, Kai pluraj canto que mi tradukis estas de, apartenas al tiu al tiu movado, ĉu ne? Mi mi tradukis la min, do la traduko estas Déjame de los secretos. Alia canto que mi tradukis estas La chica de ayer, vi aŭdis que do mi, mi ankaŭ mi agnoscas que tio poco estis grava ĉu ne kaj kaj mi deziras almenaŭ per traduco y preni un eh, karaokan dosieron porque homoj pu canti tion eh, en Esperanto lo desgraciado que soy Ya sé que con el ser no se puede contar Su lema siempre y en la tempo por mi mini mixo con la Gypsy Kings el Hispanio. Mis sendas muchas gracias al Manolo, Carles, Caifari, que se vi volas comuniki kun ni, red red al podcast oche rogerborges.com. Dankon kaj esta manera. ¡Gracias! se marea dolores, cuando se quema el amor cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se Just Podcast.